chapter 4 hos un egno hocurios hoti ecusan hoi pharisaioi hoti iesus pleionas mathetas poie kai baptize e ioannes kai toige iesus autos uk e baptizen al hoi mathetai autou afeken ten judaian kai apelthen eis ten galilaian ede de auton diorchestai dia tes Samareas, ercatai un es pollen tes Samareas legamenein sucar, plesion tu coriu ha edoken Jacob Yosef, to huio autu. Ein de eke pege tu Jacob, ha un Jesus CECO PIACOS ECTES HADOE PORIAS, ECA THEDZATA HUTOS EPI TE PEGE, HORRA EIN HOSEI HECTE. ERCITAI GUNE ECTES SAMAREAS, ANTLESAI HUDOR. LEGE AUTE HA JESUS, DOS MOI PIEN. HOIGAR MATHEITAI AUTU, apele luthesan eis ten polen hina trophas agorasosen. Lege un auto hegune, he samar etis, pos su judaios un par emu pien aites, uses gunaikos samare tidos. Ugar sug krontai judaioi samar etes apocrythei Jesus kai epen aute e edes ten dorean tu theu kai tis esten ha legon soi dos moi pien su an etesas auton kai edoken an soi hudor zon lege auto hegune curie ute antlema e case kai ta frear esten bathu, pothen un eces ta hudor ta zon. Me sun med zon e tu patros hemon Jacob, has edoken hemin ta frear, kai autos ex autu epien, kai hoi huioi autu, kai ta thremata autu, apocryphe Jesus, kai epen aute pas hopinun ek tu hudatos tutu dipsese palen hos de an pie ek tu hudatos hu ego doso auto u me dipsese eis ton iona ala tahudor ha doso auto genesetai en auto pege hudatos alumenu eis zoen ionion. Lege pros auton hegune, curie dos moi tuta tahudor, hina me dipso mede urcamai enfade antlein. Lege aute ha Iesus hupage, phoneson ton andra su, cae elthe enfade apocrythe hegune kai epen uk echo andra lege aute ha jesus calos epas hoti andra uk echo pente gar andras eskes kai nun hon ekes uk esten su aner tuta alethes erekas lege auto hegune curie theoro hati prophetes esu. Hoi pateres hemon en to ore tuto prosecunesan kai humes legate hati en hierosolumois estin hotopos hapu de proscunein. Lege aute ho Iesus gunai pistiuson moi hati urcetai hora hate ute in to ore to to ute in hierosolumois proscunesete to patri humes proscunete ha uk oidete he mes proscunumen ha oidemen hati he soteria ec ton judaion esten al urcetai hora cae nun esten hati hoi alethinoi proscunetai proscunesusen to patri en penumete kai aletheia kai gar ha pater toiutus zete tus proscununtas auton penuma hotheos kai tus proscununtas auton en penumete kai aletheia de proscunen legae auto hegune oida hoti messias erketai ha legomenos christos hotan elthe ekenos anangele hemin panta lege aute ha jesus ego emi ha lalon soi kai epi tuto elthon hoi mathetai autu kai ethaumasan hoti metagunaikos elalei udes mentoi apen te zetes e ti lales met autes a faken un ten hudrian autes hegune kai ap eothen es ten pollen kai lege tois anthropois diute, idete anthropon hos apen moi panta hosa epoiesa mete hutas esten ha christos exelthon ectes poleos kai erkanta pros auton ende to metaxu eroton auton hoi mathetai legontes rabbi phage hode epen autois ego brosen echo phagein hen humes uk oidete elegon un hoi mathetai pros ALELUS, me tis enigkin auto phagein, lege autois ha Jesus, emon broma estin hina poio ta thelema tu pemsantos me, kai tele oso autu ta ergon. Uc humes legate, hati eti tetramenos estin, kai ha thurismos ercatai. Idu lego humin, eparete tus ophthalmus humon kai theasasthe tas coras, hote lucai eisen pros therismon ede kai ha theridzon miston lambane kai sunage carpon eis zoein ionion hina kai ha speron hamu kai rei kai ha theridzon engar tuto hologos esten ha alethinos, hati alos esten ha speron, kai alos ha theridzon. Ego apostela humas theridzain, ha uc humes cecopiacate, aloi cecopiacasin, kai humes es ton copon auton es eleluthate ec de tes poleos ecenes poloi epistusan eis auton ton samareton dia ton logon tes gunaikos MARTURUSES hoti epen moi panta hasa epoiesa hos un elthon pros auton hoi samaretai eroton auton menai par autois – kai emenen e dua duo hemeros kai polu pleus epistiusan dia ton logon autou te te gunaike elegon hoti ukete dia ten sein lalian pistuamen autoi gar ake kuamen kai oidemen hoti hutos esten alethos ha soter tu cosmu ha Christos. Meta de tas dua hemeras exelthen ekethen kai apelthen eis tein Galilean. Autos gar ha Iesus emarturesen hoti profetes en te idia patridi timein uc ecei. Hote un elthen eis tein Galilean, edexanta auton hoi Galileoi panta heoracates ha epoiesen in hierosolumois in te heorte kai autoi gar eolthen eis tein heortein. Eolthen un palin ha Iesus eis tein cana tes Galileas hapu epoiesen ta hudor oinon, cae ein tis basilicos, hu ha huios esthenei in Capernaum. Hutos accusas, hoti Iesus hecei ec tes Judaeus, es Galilean, ap pros auton, cae erota auton, hina cata kai cae iasetai autu ton huion. Emelengar apothenescein epen un ho Iesus pros auton, ean me semea, kai cae turata idete, u me pistiusete. Lege pros auton ho basilikos, curie, catabethe, prin apothanein ta paedion mu. Lege auto ho Iesus, por iu u, ho huias su zei kai epistusen ha anthropos to logo ho epen auto ha Iesus, kai e Ede de autu katabainontos, hoi duloi autu, ap entesan tesan auto, kai ap en gelan hoti ha pais su zei. Eputhata un par auton, ten horan in hei compsoteron ESCEN, kai epon auto hoti kathes horan hebdomen, afeken auton ha PURITOS. Egno un ha pater, hoti en ekene te hora, en he epen auto ha Jesus, hoti ha huios su ze, kai epistiusen autos, kai he oikia autou ha lei tuta palin deuteron se meon e poiesen ha Jesus ectes judaeus est ten galilaean